в'яло карбував крок. Було в його вигляді щось від орла, який врізався в скелю і зламав крила. Клекотів, а злетіти не міг. Вони зайшли до просторої зали, де вже зібралися гості. Володимир привітався і голосно сказав: Пленум продовжається. Рева, Ляшок і Городецький сиділи в глибоких кріслах інші на стільцях. Просім к столу. З гамором сідалися за багато сервірований стіл. Замовляли все в одному із столичних ресторанів. Дві молоді офіціантки з'явилися тут, розставили страви і пообіцяли прийти через три години. Генерал тремтячою рукою відкорковував шампанське і розлив його по келишках. Виструнчився, підняв бокал, обвів усіх урочистим поглядом і проказав За нас, товарищи, за лучших и верных сыновей и дочерей родимого Отечества, Союза Советских Социалистических Республик, которое было, есть и будет, за нашу близкую победу. Вот это тост! схвильовано вигукнув Рево. Клас. Збуджені голоси, передзін кришталевих бокалів прикрили генеральський голос. Він ще щось сказав, але годі було почути. Володимир пив шампанське, дорогі коньяки, їв вишукані страви, але почував повний дискомфорт серед цих зациклених на одній темі людей. Нам, товариші, нужно четко выработать стратегію борьби, віддав наказ генерал. На блідих щоках з'явився бляклий рум'янець. Нужно продумать и подготовить все так, чтобы это случилось в один день. Помните стратегию и тактику великого Ленина? Жду с нетерпением, когда в шесть часов утра снова услышу «Союз нерушимый, республик свободных». В день, когда был объявлен суверенитет, у меня случился инфаркт. Я думав, що сойду з ума. Генерал перевів подих. Ході груди грали повітрям і ніяк не могли його вхопити. Пусічка, не надо. Марина обняла чоловіка і притисла його сиву лисіючу голову. Не надо вспоминать ничего плохого. Тебе нельзя волноваться. Вспомни, что тебе сказал врач. Я помню, Мариша. Если бы не моя верная жена, ее любовь и внимание, не пережил бы этого кошмара. Но пусть знают, пьяно выреснув генерал. что наше оружие еще не поржавело. Та-да, пусечка, родной. Володимир ледь стримував їхідну посмішку, і коли Марина відірвалася від генеральської голови, сказав їй на вухо ледь чудно. «Это правда насчет оружия?» Оно давно уже ржавое, розсипається, без тіні гумору мовила Марина – і виловила Володимирів хтивий погляд. У її очах з'явилася така ж каламуть, перехопила на собі ще одні пожадливі очі. Тепер ляшок, що часто міняв на обличчі маски, зодягнув маску еротичного голоду і не збирався міняти її на іншу. Генерал усе розмахував руками і перекрикував усіх. Пусічка, Да успокойся же ти, прагнула погасити ті пристрасті Марина. Тебе нельзя, а то опять поднимется давління. Пусть поднімається. У настоящего мужчини должно хоч що нибудь подниматься. Усі розсміялися, а генерал не вгавав. Збуджено махав руками і говорив так, мов би читав лекцію армійським політпрацівникам. Я еще дождусь приказа из Москвы душить всю эту националистическую мразь. Я еще увижу на улицах Киева лужи крови. Мы еще отыграемся за все. За унижение, поруганные святыни. Они анекдоты распускают о Ленине, поносят родину. Вы только старайтесь, дорогие товарищи, чтобы этот день быстрее наступил. Я должен его увидеть. Мое генеральское сердце не вынесет этого позора. Самостийна Украина. Ай-яй-яй, какой ужас! Променять такую родину на бандеровский бред. Генерал несподівано заридав, сховавши обличчя в долонях. Пусічка, Марина обняла його за плечі. Успокойся, родненький. Ну зачем же ты так много выпил коньяка? Тебе же нельзя. Позор, позор, потерять отечество, повторяв як заклинання. Да все наладится, вот увидишь. Мы все у руля, все при власти. Президент, несмотря на его болтовню о суверенитете, делает все так, как ему велят наши люди. Пойдем, родной. Генерал подвився. Я ему не верю. Он продался националистам. Разговаривает только по-бандеровски. Ним хитнуло. Земля из-под ног уходит. и не надо было мешать шампанское с коньяком. И водкой тоже. Він таки вийшов за стол. Марина обняла його, Заброда теж підхопився і притримав його з другого боку за худий лікоть. Правицю поклав на плече. Старий ледь рухався. Його заносило від стіни до стіни, і Марина і Володимир тягли його на собі молода міцна рука раптом сповзла з маслакуватих плечей і ковзнула по шовковистих оголених марининих. Володимир стиснув їх і відпустив, але іскра з його пальців встигла пропалити маринину непогамовану плоть. У довгому коридорі тіло генерала стало обм'якати. Пусік, давай іще немножечко. и ты ляг в спальне на нашем аэродроме. Помнишь, ты говорил, что ты как будто бы летишь в пропасть со мной на этой кровати? Да, Мариша, я ощущаю пропасть, но я еще увижу лужу крови. Я должен увидеть эту лужу, повторив затято. Генерал мало не впав. але Забруда втримав його і затягнув у найближчу кімнату і поклав на диван. То був його кабінет. Марина увімкнула торшер. Кімната нагадувала залу якогось музею. На стінах висіла зброя різних часів і видів. Стояли погруддя Леніна, Маркса, воєначальників із бронзи, мармуру інтер'єр доповнювали чучела хижих птахів та звірів. Володимир відчув непереборне бажання якнайшвидше залишити це пристанище тяжких агресивних символів та мертвих ідеалів. Марина вийшла і повернулася невдовзі із склянкою води і двома таблетками на долоні. Випій, пусічка, это успокоїтельне будеш спать, як младенець. Вона підняла безвільно сиву голову і піднесла таблетки. Сухий старечий рот виловив їх. Володимир відразу й дивився, як той ковтав їх, худий борлак рухався під обвислою шкірою. Генерал відкинувся на подушку і захропів. Володимир і Марина залишили кабінет. Заброда зиркнув у стемнілий коридор, обняв Марину. Рука сповзла з плеча. Він схилився і поцілував її на півоголені груди. Перед такою красотою не могу устоять. Тогда падай. Марина відчула, як той дотик висмикнув в неї ґрунт з-під ніг. Він згріб її і вп'явся губами в її губи. Вовік, ти с ума сошел. Мы с этого двадцать лет тому начинали. Да, да, продолжим начатое двадцать лет. Сделай так, чтобы эти партийные трупы побыстрее ушли. Я хочу тебя и не скрываю этого. Марина засміялася, поправила зачіску і пішла довгим коридором до зали. Володимир поплентався слідом. Його спалювало раптове полум'я. П'яні голоси, лемент пливли, як з тумана. Він пив і пив, змішав коньяк із шампанським, постаті відпливали і припливали. Марина теж гойдалася на якихось звабливих хвилях, як шлюбка. А потім поволі стали розходитися. Прийшли офіціантки і зібрали посуд. Володимир вийшов на балкон і подивився вниз. Біля під'їзду стояли машини, в них дрімали й водії. Краєм захмелілої свідомості подумав, що нічого не змінилося. Ці люди як були, так і залишилися господарями на цій землі але ще більш всесильними. Нехай ті голодранці борсаються і граються в незалежність. Поки ті крикуни гатили річку, то господарі встигли виловити всю рибу. Нехай тепер борються за виживання. А він вловив стільки, що вистачить всім його нащадкам до далекого коліна якщо будуть такими ж мудрими, як і він. На мить випливло дончине обличчя. Здалося, що вона покликала його. Машини одна за одною залишали тиху вулицю. Марина проводжала гостей до дверей. З нетерпінням чекала, коли вони розійдуться. Там, на балконі, знала, стояв Володимир Заброда як і вона згорав од навіженого полум'я. Вже коли зачиняла двері, побачила ляшка. Він, як дикий вепер, накинувся на Марину і засопів. Волкова відштовхнула його і сказала крізь сміх. Все было очень хорошо. Пусть так и останется. Я не могу, п'яно забелькотів ляшок. Поцелуйте меня. Можете воровать все, только не генеральских жен. Вона виштовхала його за двері і покликала Володимира. Этот жлоб тянул меня в постель. От него навозом тянет, сказала гидливо. С грязи да в князи. Он мне тоже не нравится. Хам, вор и кретин. К тому же это бескультурная речь но капитал он сколотил немалый. Сейчас это сделать несложно. Если власть в руках, все под силу. Ты же знаешь наш главный лозунг. Чем хуже, тем лучше. Да черт с ним. Как там наш Пусечка? Володимир лукаво засмеялся. Спит мертвым сном. Я дала ему две таблетки снотворного. Володимир виловив її і стиснув в обіймах. Віді мене на свой аеродром. Я давно готов к полету и к падению. Ніч міняла звуки, кольори, але вони нічого не бачили і не чули. Не чули, як стогнав у вісні генерал, бачив моторошний сон. Він їхав на танкові, що трощив все на своєму шляху. Але хтось влучив у нього. Танк спалахнув. Генерал хотів був вискочити, але Люб заклинило. Хтось вистрелив по ньому удруге. Куля влучила прямо в серце. Відчував різкий біль, що спалював його, і розривав немічну плоть. Генерал скотився з дивана ротом, носом і навіть вухами бурхнула кров.